Sa Allahovom te barake wa ta'ala dozvolom i njegovom pomoći i ovoga puta ćemo se družiti sa surom Kehf sa kojom smo se družili i prošli put, odnosno prošlog mjeseca. Pa molimo uzvišenog Allaha da nam dadne da se okoristimo od onoga što spomenemo, od onoga što ponovimo od znanja koje već imamo i od onoga što novo čujemo. Drage sestre i cijenjena braćo, na početku, obzirom da je vrlo važno, jer je cilj ovih naših druženja, naših predavanja, ne da se ispriča, da se pokaže nešto, da se dokaže, nego da istinski izvučemo poruku i da nam ta poruka bude prisutna u našim mislima, da sa njom živimo, da je da praktikujemo i da svakodnevno dakle u svome životu primjenjujemo. A rekli smo prošli put i zato ćemo se na početku kratko, samo kratko osvrnuti na najvažnije detalje iz prošlog dersa kako bismo uspjeli dakle povezati ova dva dersa. Da je okosnica ili glavna tema sure Kehf, za koju vas ja molim i pozivam odmah da je što više učimo, da je naučimo na pamet, da je čitamo i da čitamo njene tefsire koje imamo i koje možemo. Da je njena glavna sura osovina oko koje se vrti, njena glavna tema zapravo ove sure je iskušenja. I da su ta iskušenja spomenuta kroz one četiri priče koje smo mi spominjali, o kojima smo govorili. A to je prvo iskušenje, iskušenje u vjeri, drugo iskušenje, iskušenje u imetku, treće iskušenje, iskušenje u znanju i četvrto iskušenje, iskušenje u vlasti. I sve ove četiri priče i sva četiri iskušenja su spomenuta u suri Kehf i rekli smo i kazali i upozorili da će na ove četiri stvari, na ova četiri iskušenja Deđal prokleti lanetullahi alejhi, da će na njima e, posebno ljude zavoditi i da će na ova četiri iskušenja raditi. I zato smo kazali, pa povezali sa hadisima poslanika sallallahu alaihi sallam. Zašto nas je poslanik alaihi sallam toliko puta u hadisima podstakao da učimo, da pamtimo, da memorišemo i da čitamo svakoga petka i svake sure, e, svake, svake, e, sedmice suru El da je draga moja braćo i cijenjene sestre, treba da znamo stalno da nam je na umu da sura Kehf je sura u kojoj je Allah na iznimno veliki broj mjesta spomenuo glagole ili izraze koji se tiču pokreta, koji govori o, radnji, koji govori dakle o e, radu, o djelovanju, koji, zapravo ukazuju na to da muslimani nemaju ništa niti smiju sebi dozvoliti stanje pasivnosti, stanje mirovanja, stanje sjedenja, jer stanje sjedenja, stanje mirovanja liči na besposličarenje. A gdje god ima besposličarenja, draga moja sestro i cijenjeni brate, to je uvod ili to su odškrinuta vrata u grijeh. Jer islamski učenjaci, kada su tumačili suru Jusuf i kada su govorili šta je to Zulejhu, Zulejhu e, navelo ponajviše da pozove Jusufa na blud, pored svoga muža, pored svog komoditeta kojeg je imala, pored sve uživancije, Kažu islamski učenjaci da je jedan od glavnih razloga i sebeba bilo bila njena nezauzetost, njeno besposličarenje, puno slobodnog vremena. Znači, ničim se nije bavila, ništa nije radila, Doda, bukvalno je imala vremena na pretek da se bavi, što se kaže, e, ispraznim, ispraznim stvarima. I zato ova sura, počnu čitajmo glagol fentaleka na koliko se mjesta u suri kef pominje. E, glagol summe etbe'a sebeba, e, e, na koliko se mjesta spominje. glagoli فلما جاوز لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا min seferina hada nesaba, gdje se doslovno spominje sefer, odnosno put. Sve su to riječi i glagoli koje ukazuju na kretanje, na rad. I zato su islamski učenjaci kazali, dragi brate i cijenjena sestro, kada se nađeš u teškoj situaciji, e, bilo kog oblika i vida, fizičkoj ili psihičkoj, ustani i kreći se. Ustani i pokreni se, nemoj sebi dozvoliti da te obuzme slabost, ljenost, jer ćeš biti još gori. Subhanallah, danas to medicina, danas to medicina govori. Da ljudi koji se nađu u nekim fizičkim, a posebno psihičkim problemima, da je jedan od prvih lijekova, najdjelotvornijih lijekova da ustanu i da se kreću. Da nađu sebi zanimanje. Na taj način će prebroditi posebno one psihičke smetnje, a isto tako i fizičke bolesti su e, izlječive e, na način da se čovjek bavi, dakle, da bude aktivan. E, ova sura moramo još samo spomenuti u jednoj rečenici da se podsjetimo, drage moje sestre i cijenjena braćo, da poseban naglasak i akcenat stavlja na to da svako svakoga ima mogućnost i mora u skladu sa svojim mogućnostima pozivati u islamu. Jer imamo Musa, alaihi salatu wasalam, i Hidra, kažu učenjaci, pogledajte ovdje, učenjak poziva učenjaka, odnosno učitelj poziva učenika. Imamo situaciju da prijatelj poziva prijatelja. I ahbabi i prijateljice trebaju da pozivaju prijateljice. Imamo situaciju da vladar poziva svoj narod, kažu učenjaci. Ovo je dokaz da jednostavno u jednom društvu e, pitanje dave i poziva u islam e, biva spušteno biva spušteno na sve članove jednog društva, shodno njihovim mogućnostima, onoliko koliko možeš. Kreni od sebe, od svoga djeteta, od svoje hanume, od svoga muža, od svojih najbližih, na lijep, uljudan, mudar i pametan način pozivati, naravno, ne da budemo nekome naporni ili ono što se kaže da stršimo. Volio bih da zapamtimo ove, tri stvari na, kojima se bazira sura El e, I to smo spomenuli u, prošlom dersu. Samo bih još e, na početku da ispravimo možda jednu nedoumicu koja se mogla ovaj, e, protumačiti pogrešno koju smo spomenuli u prošlom dersu, a to sam razgovarajući sa svojim bratom Nerminom ovaj, došao do zaključka da, da može se pogrešno shvatiti. E, govorili smo o Deđalu i kazali smo mišljenje e, e, dijela savremenih, modernih islamskih učenjaka koji kažu da je ovaj Deđal moguće para, da je moguće ovaj, nešto drugo od, svega ovoga što zavodi ljude sa pravoga puta. I kazali smo da, da se ne slažemo s tim i ispalo je kao da smo rekli da Deđal nije živ. Eh, ali evo sada da ponovimo i da potvrdimo iz brojnih hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem se zna da je Dejjal la'netullahi alejhi živ i da on čeka, odnosno da je ostalo još malo, kako se navodi u predajama, da, bude pušten sa lanaca u kojima, je, okovan i da je njegovo mjesto, odnosno prebivalište u vodama, odnosno, odnosno u morima. Allah najbolje zna, uglavnom mi vjerujemo da je on živ na osnovu predaja, na osnovu hadisa eh, koji su došli od poslanika sallallahu alaihi veselem. Dragi moje sestre i cijenjena braćo, mi ćemo nastaviti sa surom Kehf. E, I oni koji imaju kakav papir, kakvu olovku, bilo bi lijepo da sebi e, bilježimo i da pišemo i da stičemo tu, i da tu naviku. Ja sam nanijetio, ja sam nanijetio da sa Allahom te bareke ve pomoći, dakle govorimo i da se baziramo malo večeras na ovu drugu priču iz sure Kehf koja govori o dvojici ahbaba, o dvojici prijatelja, jednom vjerniku, jednom nevjerniku, jednom bogatom, jednom siromašnom. A to ujedno znači da govorimo i o ovom drugom iskušenju velikom koje se spominje u suri Kehf e, na koje će hvatati ljude najviše deđal, a to je iskušenje u imetku. I ovaj, naslonit ćemo se dijelom na treću priču, a to je e, ono e, kazivanje između Musa, alaihi salatu i Hidra, to jest iskušenje u znanju. Iskušenje u znanju. Ima puno finih detalja vezano za ove stvari, tako da počet ćemo sa kuranskim ajetom u kojem uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا gdje uzvišeni Allah počinje kazivanje o ovoj dvojici prijatelja, dragi moje sestre. Počinje kazivanje dvojice prijatelja. Rekli smo jedan je vjernik, jedan je nevjernik. Interesantno je ono što se navodi u tefsirima o ovoj dvojici ljudi. Oni su zapravo bili ahbabi i prije ovog, prije ovog njihovog raskola oko vjere. Znači bili su ahbabi, bili su prijatelji, nisu vodili nikakve polemike oko vjere, da li postoji Bog, da li ne postoji Bog. Čak šta više, e, neka ulema E, je sklona tome da je i ovaj drugi bio vjernik, Allah najbolje zna, ovaj koji se tretira kao nevjernik, da je prije tog svog bogatstva, prije nego što je zaimao i metak, da je bio vjernik. O čemu se radi? Kaže se da su oni nako bili ljudi nekog srednjeg staleža. I pokrenuli se neki biznis i bili su ortaci u poslu. Bili su ortaci u poslu. I Allah je dao da je trgovina uspjela, krenula je trgovina, pošao je poslu Zaradili su koliko su planirali s Božjom pomoći i onda su podijelili imetak. Spominje se u nekim dijelima da, da je to bilo po 3000, hajmo reći sad nekih dinara njihovi. Po 3000 dinara svaki je zaradio. Pazite, ovaj prvi koji se spominje kao vjernik, znate šta je uradio? On je jednu hiljadu uzeo je robova i oslobodio ih. U ime Allaha Đelešenu. Uzeo robove i oslobodio ih. Za drugu hiljadu uzeo je hrane i nahranio siromašne i potrebne a za treću hiljadu je uzeo odjeću, obuću i obukao, obukao isto tako one koji su potrebni. Njemu doslovno nije ostalo ništa. Ovaj drugi, on se oženio, on je uložio dodatno u imetak, kupio zemlju, posijao, zasijao i uzvišeni Allah te bareke ve njemu daje veliko bogatstvo. Isto, isto njegovog dakle, ulaganja. Nakon određenog vremena ovaj ortak, njegov prijatelj, vjernik, dolazi mu i kaže ah, babu moj, ostao sam bez igdje ičega, možeš li mi išta posuditi ili da radim kod tebe? Kaže ah, babu, zar nismo zajedno podijelili istu količinu novca i tebi i meni? Kaže, ja sam to dao tamo i onome od koga ću dobiti više. Kome si dao? Kaže, dao sam Allahu te bareke Kaže, kada si dao Allahu, onda neka ti Allah i vrati to. I kaže, zar ti misliš, zar ti misliš da ćeš ti imati kakve koristi od toga, subhanallah. I nakon toga je on počeo da se ismijava, da se ruga ovom svom ahbabu, vjerniku. Između ostalog, on njemu u, u, ajetima kaže Kale ma ebeda. Zar ti misliš da će ikad prestati da postoji ovi moji voćnjaci, ove moje njive, jer uzvišeni Allah te bareke ve taala draga drage i sestre spominje da je tom čovjeku dao džennete, to jeste dao mu bašče, dao mu palmovike koji su mnogo rađali između svake parcele, između svake njive wa fajjarna Kaže Allah te bareke ve taala prolazile su rijeke, tako da je imao prirodno navodnjavanje, imao je svu u idurmu što se kaže i Allah je dao veliki plod i veliki imetak. Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, kada čita ajet وَكَانَ lehu semerun, e, bilo je plodova, on čita doslovno وَكَانَ lehu sumurun. Sumur, jer je to množina od plodovi. Plod, plodovi. Hoće da kaže po ovom drugom kirajetu da je bilo mnoštvo, mnoštvo pšenice, ječma, datula, hurmi, svega onoga što je u to vrijeme jednog čovjeka činilo bogatim. Allah dao dakle da ga je, da ga je krenulo. Međutim, kada ga je došao prijatelj pozivat, pa vjeruješ li ti u Allaha, zar ti misliš ovaj, da, da ne postoji gospodar, on je kazao وَمَا أَظُنُّ سَاعَةَ قَائِمَةً وَلَا إِرُّدِتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ja, kaže, ne vjerujem da postoji sudnji dan, da ću doći pred Allah, da ću polagati račun, ali kaže, i ako dođem pred svoga gospodara, ja mislim da će on meni sa, sa ovim dati još više. Aludira na to da će moći potplatiti, subhanallah. aludira na to da će sa tim svojim imetkom moći potplatiti kod Allaha te bareke ve taala la ajidenne khayran minha munqalaba pa će mu Allah time dati još više na onom svijetu. Helem Neise, oni su se raspravljali, oni su se ubjeđivali, jedan drugog su pozivali i pogledajte, pogledajte eh, šta mu reče njegov prijatelj vjernik njegov prijatelj vjernik. La kinnehu vallahu rabbi wa la ušriku bi rabbi ahada. Što se mene tiče, ja vjerujem da je Allah jedan i ja njemu ne pripisujem druga. A onda mu nastavlja dalje i kaže وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Ovo je jedna važna stvar koju treba da naučimo. Vjerovatno je svi znamo, ali ovo se spominje u suri Kehf, da znate kada budemo pitani negdje u društvu gdje se spominje, gdje je argument da treba kazati maša Allah za neku stvar, za nešto lijepo, kada vidimo to je u suri Kehf. U suri Kehf, u ovoj drugoj priči između dvojce prijatelja vjernika jednog i drugog nevjernika. Gdje on njemu kaže, a zašto nisi kada si ušao u svoj vrt kazao Maša Allah, la kuvete illa billah. Maša Allah, nema snage ni moći osim kod Allaha te bareke ve Zašto nisi? Draga moja braćo i cijenine sestre, vi dobro znate da svaku stvar kada vidiš kod sebe, kada vidiš kod drugog čovjeka, kod brata muslimana, kod sestre muslimanke, lijepu stvar koja te zadivljuje, dužan si da kažeš šta? Maša Allah, ako možeš da produžiš la kuvete illa billah. Kod učenjaka Selefa, kod islamskih učenjaka se prenosi da su znali na svoja vrata pisati ove riječi, da su znali na svoja vrata, na svoje kuće pisati ove riječi. Zašto? Zato, drage moje sestri i cinja braćo, što postoje tri vrste uroka. A jedna od vrsta uroka je nenamjerni urok. Nenamjerni urok. Kada imaš nekoga ko te voli, nekoga ko ti misli hajr, ko ti misli dobro, međutim Allah mu je dao da je njegovo oko takvo, njegovo otoka, oko takvo što bi naš narod kazao u, lahko urokljivo. lako urekni. Pa ako se desi da neku stvar vidi kod tebe i da taj čovjek bude uzbuđen, da ga uzme a ah, ono što naš narod kaže, da ga uzme a ah, da uzdahne na tu stvar, a zaboravi da kaže maša Allah, la kuvete illa billah, ili je dovoljno samo maša Allah, može se desiti da, da, da te urokne, urekne i da imaš velikih problema poslije i zato, subhanallah, treba da znamo da svaku stvar koju vidimo dobru kod sebe, na svom djetetu treba da kažemo maša Allah. Jer islamski učenjaci kada govore i kažu, čovjek može sam sebe ureći. Čovjek stane na ogledalo, ogledalo, zadivi se svojoj bradi, svojim okicama, zubima, ljepoti, izgledu i ne kaže maša Allah, ne kaže ni bismillah i nakači se šeitana. I onda se slomi, pita se komu je napravio kakve zapise, sihra i ostalo, a zapravo niko sam, sam sebi jedan ovaj, nije, nije učinio pravu stvar. Tako da se vodi računa o ovim stvarima. Kada vidiš na sebi, na svom djetetu, na svojoj kući. Islamski učenjaci, draga moja braći, cijeni sestre, prepune su knjige ovih stvari. Kada spominju to, taj urok, odnosno kada spominju ovu, ovaj izraz maša Allah, la kubete illa billah, oni kažu da su da pametan čovjek svaku blagodat koju mu Allah dadne krije. Krije jedno vrijeme ili, ili ne ističe toliko njenu ljepotu. Jer eh, Allah je nas obavezao u suri Vedduha da, da spominjemo blagodati svog, gospodara svoga. Kazuj. U emma bi ni'meti hadis. Govori, kazuj o blagodatima svoga gospodara. Dakle, ljudima govori šta ti je Allah dao. Međutim, nekada u određenoj situaciji, kada se bojiš da neki ljudi bi mogli da ti nanesu zlo, da te ureknu, jednostavno čuvaš svoj haber, čuvaš svoj plan i čuvaš, odnosno kriješ ono što si dobio. Tako ćemo naći ljude koji su pametni, koji kupe auto i namjerno ga ovdje isprlja, da ne bi ljudi buljili i da ne bi ljudi, da ne bi ljudi naravno na jedan izvjestan način urekli. Dakle, da se pazimo s te strane. E, kaže njemu, dakle, prijatelj, zašto nisi rekao maša Allah la kuvete illa billah, interani e, illa billah, ene minke malem walada fa fa'asa rabbi en ju'tijeni khayran min džennetike wa yursila alejha husbana mine fa tusbiha sa'idan I onda Allah tabareke wa ta'ala kaže وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكْ بِرَبِّ أَحَدًا Kada je dakle za, rasprava završena, kada je uh, prijatelj vjernik vidio da nema fajde njega pozivati, da ga je Dunjaluk toliko obenđijao, da ga je Dunjaluk, da ga je para, toliko izbezumila, onda je Allah kaže, kad spustila se kazna na njega. A kazna je bila da je se sve srušilo. Čitavi palmovici i sve njive, sve što je imao zasađeno, sve je se srušilo. Kada je on došao u to i vidio, znate šta je rekao? I ovo su riječi svih inađija, prkosnika, pokvarenjaka, nevjernika, a slabića. وَيَقُولُ ja lejteni lem ušrik bi rabbi ahada. Kamo sreći, Kamo sreći je da svome gospodaru nisam pripisivao druga. Da sam vjerovao u svoga gospodara. Draga braćo i cijenjeni sestre, obratimo pažnju na ove riječi kamo sreći. Ovo je kazna koju Allah dadne za jednog nevjernika. Ovdje je jedna lijepa poruka koja se da čitati. A to je, vidite subhanallah, uzmite Kur'an, Faraon, Faraon kada se utapao, nikoga drugog nije krivio osim samog sebe. Uzmite mnoge druge likove koji se u Kur'anu spominju ili u sunnetu. Pa kada su doživjeli Allahovu kaznu ili kada dožive u džehennemu na sudnjem danu Allahovu kaznu, neće nikoga drugog kriviti osim sebe najviše. I zato su česti u Kur'anu izrazi vajakulu ja lejten i kamo sreće da sam. To je Allahova kazna na neki način da sam prizna, nikom i drugi nije kriv, ja sam sam sebi kriv. Subhanallah. Sam sebe krivi. Tu jedna, ovaj, jedna kazna za, dakle, sileđije, za oholnike. Kaže Muhammed sallallahu alaihi sallam u hadisu kojeg bilježi imam Buhari, imam Muslim, dragi moj brate Nermine, kaže inne, e, inne dunja hulvetun hadire. Dunjaluk je uistinu sladak i primamljiv. Slatko. I ne treba ljude, ovaj, ne treba ljude galamiti što vole dunjaluk. Ljude samo treba naučiti da, da znaju upravljati dunjalukom. Jer je uzvišeni Allah rekao, inne, inne, poslanik sallallahu alaihi je rekao, inne dunja hulvetun Dunjaluk je sladak, lijep, privlačan. Svakom daje da ga kuša i da ga ima. tako dunjalu tako nisa. Čuvajte se dunjaluka i čuvajte se, čuvajte se najzavodljivije stvari na dunjaluku, a to su, to su žene. Dakle, e, ovdje govorimo o dunjaluku. Kaže Muhammed sallallahu ve u hadisu kojeg bilježi imam muslim, srce starca je mlado u dvije stvari. Starac, ali mu je srce mlado u dvije stvari. A za kojim dvije stvari? Da mu je još života i da mu je dunjaluka. I znamo hadis poslanika sallallahu alaihi koji kojeg bilježi imam Buhari, muslim, da je libni eh, Adem da je a, sinu Ademovom dolina zlata, on bi poželio da ima još jednu. Da mu je dvije, on bi poželio da ima treću i kaže neće njegova usta napuniti ništa, ništa drugo ili turab, osim zemlja. Drugim riječima, dok ne umre, ta želja u čovjeku za dunjalukom neće prestati. I mi ne trebamo ići niko drugo, ne treba odmah kontati evo komšija, evo komšinica primjer. Ti si sam primjer i ja sam sam primjer. Svi mi želimo i to je normalno. Samo ljude treba naučiti kako zarađivati dunjaluk, kako sa njim upravljati i kako živjeti sa tim da se ne uzoholiš. Jer evo kao što vidimo, braću i sestre, nema stvari na ovom svijetu prolaznom koji se zove dunjaluk. A da ljude lakše zavede, pokvari, uzdigne, digne i da ih odvede u oholost, čak i u nevjerovanje od imetka. Zapamti go dobro. Ovo je kroz historiju ljudskog roda. Nema stvari na Dunjaluku koja ljude lakše zavede, uzdigni, odvede u oholost, čak i u nevjerovanje od imetka. Pogledajte bogate ljude oko sebe. Jučer su bili s vama u safu, jučer su bili s vama e, na kafi, pa ih je Allah počastio imetkom, bogatstvom. Jedna od osobina karakteristika bogatih ljudi je da izbjegavaju niže slojeve društva. U najmanju ruku, i ako te sretne, i ako se selami s tobom nekako, ti vidiš da ti više nisi na, nekom njegovom nivou. I to je prvi znak bolesti koji se, koji nađe dakle, kod, kod bogatih ljudi. Jedna važna stvar koja se spominje u ovoj suri Kehf, u dijalogu između prijatelja muslimana i prijatelja nemuslimana, nevjernika, je E, znak e, e, po kojem ćemo raspoznat da je dunjaluk čovjeka pokvario. Evo vam znaka po kojem ćete prepoznat da je dunjaluk toliku uticu, dakle da je taj puni džep i novčanik toliko uticu na čovjeka da ga je pošao A to je kada kaže ene ekseru minke male uve azzu nefera. To je ono što je rekao ovaj prijatelj nevjernik. Kaže šta ti meni imaš pitat, ja sam od tebe i bogatiji u većeg roda. Kada god kod ljudi čujemo puno riječ ene. Ja, ja, ja. Braćo i sestre, ovo ja je stvar koju je izmislio Iblis O, egoizam, egocentričnost, ja, ja i samo ja je stvar koju je prvu izmislio i rekao i donio na zemlju Iblis Lanetullahi Jer je Iblis kazao šta? Ene hajru minhu. Ja sam bolji od Adema. Kada god imate čovjeka da primijetite na njemu da se zbog imetka kojeg ima, zbog auta, zbog biznisa, zbog para, zbog zemlje velike koju ima, zbog kuća, nekretnina, na, na, neki način da ono znate, on se malo uzdigu, on se podiguo, to je prvi znak da je taj čovjek izgubio kompas. Nema ga sa dobrim društvom, nema ga sa dobrim ljudima, nema ga sa siromašnim ljudima. Sulejman a.s. je bio vladar svijeta, znate s kim je najviše volio da sjedi? sa sirotinjom. Najviše je volio da sjedi sa sirotinjom. Zašto? Da bi svoj nefs savladao. I zato, draga sestra i dragi brate, kada, si, misliš da si pametan, kada, ti dođu te bubice šeitanske u glavu, mi je novčanik, imam sto maraka, ono znaš, odmah onaj e, brat s kojim se juče lamio, sa njim zajedno pričao, joj ne nema plate, ti danas dojub, ti već njega drugačije gledaš. Kad ti dođu te bubice, sam sebe kazni i idi sjedi sa najvećom sirotinjom. Popi kafu. Da održiš kontrolu. Nije problem što ti imaš. Da bi Allah to dao Samo je pitanje, hoćeš se zahvaliti, još biti ispravan. Da ne odiš. Nije problem što imaš i metak, paru, što imaš kola, što imaš kuću. Ali je stvar, i vidite, kroz suru kef, ovaj prijatelj njega samo poziva na to da se zahvaljuje Allahu. Nije mu nigdje kazao šta će ti tu. To je dokaz da islam ne traži od muslimana da budu sirotinja i fukare. Nego je samo pitanje da priznaš la in šekertum la nekum. Ako se zahvališ, Allah ti još poveća. Wala in kefertum. Ako ne zahvališ, Allah, Allahova kazna je žestoka. Pazite ovdje, Allah interesantan izraz koristi za ovo nezahvaljivanje na blagodatima koje daje. Allah je spomenuo izraz kufr. Wala in kefertum inna azabi la A ako ne budete zahvalni, ono kao u smislu ako budete, ako ne bude, ako budete činili kufr. Islamski učenjac kaže ovdje se ne misli na kufr, nevjerovanje, nego se misli na nezahvalnost. Jer u arapskom jeziku inače riječ kefere je ovaj, prikrivati nešto. Prikriti nešto. Tako da ovdje znači prikrivanje blagodati i nezahvaljivanje. Ali u svakom slučaju ovdje jedna, jedna aludira se na to da nezahvalnost na blagodatima može odvesti do kufra. Subhanallah. Nezahvalnost i jezikom i dijelima. I zato kažemo, prva stvar, prvi simptom da je čovjeka Dunjaluku nakazio, da ga je pošao kvarit, je da, sebe vidi većim, da sebe vidi vrijednim, da sebe vidi pametnim, da sebe vidi e, boljeg roda, da sebe vidi čovjeka boljeg porijekla. To je ono, subhanallah, čemu mi često padamo, braći i sestre. Pa Allah mi koliko, ćemo naći sada nas da smo spremni jedni drugima kazati šta mi ti priča, došao si, iz nekakve zabi, zabiti. Sad si prvi put vidio tramvaj, pričaš o nekim stvarima. Ili na sličan način jedni druge da uvrijedimo, jedni druge da povrijedimo. A to nije mjerilo stvari. Vidite, ovdje se ovaj pozvao na bogatstvo i pozvao se na rod, na porijeklo. Ako išta ima da je znak džahilijeta, pravog džahilijeta, to nam je došlo u hadisima poslanika sallallahu sallam. Kad su ashabi znali neke stvari prigovarat nekim drugim svojim ashabima, prijateljima, ma šta on ima, on je taj, taj. Pa je poslanik Ali Islam kazao čak Ebu Zeru radi ta'ala anhu. To je ostatak džahilijeta u tebi. Musliman se ne ponaša tako. Paru i metak, porijeklo, begluk, agaluk, hafizluk koji imaš, koji ti je Allah dao, to je blagodat za koju ćeš biti pitan. Možeš biti nagrađen ako opravdaš. A možeš biti žestoko kažnjen, ako se uzoholiš. I zato, draga moja braća i cijenine sestre, o Dunjaluku se da puno pričat, ali evo kroz, ovu, kroz, ova dva prijatelja, kroz ovu priču, važna stvar je, evo bilo bi lijepo da zapamtimo ovu oko maša Allah, la illa billah, i druga stvar da zapamtimo ovu, ovaj prvi simptom da je neko izgubio kompas, a to je kada kada, ga vidiš da, se uzdigu, da, e, da, je, da on sebe zbog tih para, zbog tih auta, zbog tog imetka, zatim e, moćnijim, e, cijenjenijim kod Allaha i u društvu i tako dalje i tako dalje. Pazite vi čak šta više, dokle čovjeka dunjalu kod vede, dokle on čovjeka zaludi, to je, to interesantno, ovaj, ti ljudi isto kod dobiju neku, neku koprenu na, na mozak, na pamet a, a, a sve je tu opet povezano kako se zarađuje imetak. Pa si jedan haram, pa ti Allah stavi koprenu. Pa drugi haram, pa koprena. Pa ne daješ sadaku, pa koprena. Pa ne daješ, pa koprena. I onda zulumatun feuka zulumat. Tmina na tminama. I ti hoćeš da imaš hajra u tom imetku. I ti vidiš da ti ljudi jednostavno žive po nebesima negdje. Oni uopšte nisu s ljudima, oni ne žive realne živote. Oni uopšte ne gledaju na ljude kao na neka bića, toliko nemilosti, nemilosrdnosti, toliko ovaj, E, bahatosti, toliko grubosti, osornosti. Mi to primjećujemo sa ljudima e, s kojim hodamo i živimo, koji su jel, bogati, koji su imućni. I vidite vi šta je ovaj bogataš rekao ovdje ovaj, <laughs> svom prijatelju. Kaže on, Vala irru ditu ila rabbi eđidenna hajre Kalba. Kaže ja, ako se vratim gospodaru, ja kad mislim da će, ću ja zbog, zbog ovog što imam dobiti još više. <laughs> Kaže Ulema, ovdje on misli da, da će moći potplatiti neke stvari dokle pamet ovaj, dunjalučara odi. Dakle, on, se nada da će potplatiti kod Allaha neke stvari. Sa imetkom kojeg ima, na dunjalku. Jedna lijepa poruka ovaj, iz evo ovog ovdje eh, momenta, iz ove priče. A to je zašto uzvišeni Allah ovdje spominje <clears throat> ovdje spominje savjetovanje prijatelja prijatelju, a ne roditelja sinu. Zašto Allah nije spomenuo roditelja koji savjetuje ovog svog sina? Da budi kakav treba da budi. Nego je baš, jer u Kur'anu što god je, drage sestre i braćo, ništa nije slučajno, ništa nije džaba. Zašto je Allah baš spomenuo priču gdje prijatelj savjetuje prijatelja? Zašto nije roditelj sina, evo dijete svoje da savjetuje? Mi imamo, Kur'an je pun savjeta gdje babo savjetuje sina. Lukman sura, puno savjeta. Ali nemamo u Kur'anu gdje babo savjetuje sina po pitanju ovog dunjaluka, bogatstva, gdje ga savjetuje pazi se na te pare što imaš, na, te njive, na to, boj se Allaha. Imamo one savjete Lukmana koji stoje jel, u pogledu širka, kufra, poniznosti i tako dalje. Ali vezano za dunjaluk, ovo je jedinstven primjer u Kur'anu. Zašto prijatelj prijatelja? Subhanallah. Kažu učenjaci, braću i sestre, zato što babo i majka su slabi na dijete. I koliko ćeš vidjeti baba, pobožni, sve, ali kad vide dijete, svašta radi. Oni znaju da dijete zarađuje na... Znaju da nije... Ali nemaju snage da mu kažu, jer ne vole da ga vide siromašnog. Oni se boje da će osiromašiti. Subhanallah, koliko je Kur'an savršen, uistinu od, od, od naj, naj, najmudrijeg i najsavršenijeg Allaha te bareke vetala. Ovo je dokaz, ovo je hikmet, ovo je ibret. Zašto prijatelj savjeti? Zato, subhanallah, što iskren prijatelj, pravi vjernik i prijateljca, oni će tebi Eh, eh, oni te neće sažaljevat kroz dunjaluk. Kazat će ti ono što im je na srcu i ono što će ti dat ahiret. Nekad roditelji misle svom djetetu bolje nego što prijatelj misli, ali nemaju snage da svom djetetu to kažu jer se boje da će ostati bez dunjalka. I na taj način uzmu djetu ahiret. To je ono kad babo gleda svoje dijete od 12 godina spava, raširio se na, krevetu, razbacuo se grijanje, u... Nemoj ga, pusti ga, hajde, će ako bude sada. I mi čak padnemo na tim ispitima, jel de? Jer je babo i majka slabi su na dijete. Nikad babu i majku ne pitaju o njihovom djetetu, bolan. Nikad. Zato što su slabi babo. Babo i majka će nekad zatvoriti oči pred haramom, jer, jer će on, oni će kadat ja ću Allaha mol dan, noć na, na seđazi, samo, samo da, da mu Allah oprosti, ali nemoj ga dirati, pusti živ bio, nemoj mog sina. Ali prijatelj pravi, on će nekad prema tebi biti oštar, spreman da te pokosi na dunjalku da bi dobio hiret. I zato, drage sestri i ciljena braćo, smo u jednom od predavanja naših govorili o vrijednosti druženja sa pravim insanima. O vrijednosti dobrog društva. Zato su, subhanallah, naši učenjaci ulema govorili da mi nije moje braće, a baba, prijatelja, ne znam šta bi radio na Dunjaluku. Zato je naša ulema kazala često zna govoriti, kaže, e, više volim svoga šeha nego roditelje. Roditelj naravno ima svoje pravo i to ne smije niko da dira. A zašto? Zato što mu je šej dao ono što mu roditelj nije dao. Zato nekad, subhanala, brat musliman, iskreni brat musliman, koji te savjetuje, koji te poziva, koji ti, koji ti nudi hajr, koji ti misli dobro na dugoročno, zaslužuje veliko mjesto kod tebe. Nekad njegovo mjesto biva poput mjesta roditelja. I to mogu samo znati ljudi koji su osjetili pravog prijatelja, a koji su ga pa, pa izgubili. I zato, drage moje sestre, cijenimo društvo, hajirli društvo koje imamo i u kojem se nalazimo. Cijenimo svoju sestru. Nekad je nama teško primiti taj savjet. Teško. Ali znaj, subhana, da ono što ti kaže tvoj prijatelj u ime Allaha, a da stvarno nema nikakvih dunjalučkih interesa, iskreno i bismillah, znaj da je nekad vrijedniji od onoga što bi ti babo i majka kazali. Jer babo i majka tebi sigurno misle najbolje, ali su toliko nekad slabi da će te pustiti u grijehu da živiš. I zato, subhanallah, evo ovdje vidimo jednu prelijepu, prelijepu, prelijepu poruku dakle, koja, nam se, koja nam se nazire. <clears throat> Ibn Qajim, rahmetullahi alihi, veli u jednoj svojoj poznatoj izreci. Kaže, pravi vjernik je onaj koji ono što je kod Allaha drži da je sigurnije nego što je u njegovim vlastitim rukama i što gleda svojim očima. Ovo ja dodajem. Što gleda svojim očima. Ono što je kod Allaha, iako ga ne vidiš, Evo ovaj Ahbab njemu kaže, bolam, boj se Allaha, kod Allaha je bolje, pa meni Allah može dati bolje nego tebi. Hajre min džennetike. Može mi Allah dati bolje vrtove nego tebi. Toliki jekin. Vjerujem da je ono kod Allaha bolje nego što ja, ono što ja držim u svojim rukama. To je kada je pravi vjernik. Zamisli držiš sto hiljada maraka i ti kažeš ne ne, ono što je kod Allaha je bolje od ovoga što ja držim. I čvrsto vjeruješ u to. I spreman si to sve položiti ako treba za Allaha. Subhanallah. I zato ovaj, bilo bi lijepo da o ovim stvarima razmišljamo. Ovo nije, draga braće i sestre, ders da mi sad opet kažem, ispričamo i, izvazimo i izdrsimo. Ovo je ders da uistinu pokušamo sami sebe analizirati. Svakog dana mi imamo ovih situacija sa sobom. Evo, hajmo reći da mi nismo, nismo bogati, nismo prebogati, hajde. Ali braćo i sestre, mi što imamo danas u svojim trpezama i kuhinjama i na svojim stolovima i što imamo sad u svojim trbusima, Neko to ne može zamisliti za mjesec dana. Za godinu dana. Znači mi smo bogataši. Jel, mi, nama poznato, braćo i sestre, da je uzvišeni Allah u suri Tekastur, El Hakumu, na kraju kazao šta? Summe jeume izin, anin na'in. Bićete pitani za blagodati. Kažu učenjaci, ovdje se misli na pšenicu, na kukuruz, na raž, na ječan, na rižu, na ono na, naj, naj, najosnovnije. Što niko danas od nas ne smatra stavila nekom blagodati. Zato ćeš biti pitan, detaljan račun treba A ovo ostalo, to, je baška vaga i baška ispitivanje. E sad, hajmo se mi zamisliti i zapitati. Ovaj, dakle, nismo mi daleko od ove situacije, odnosno od ovih poruka koje nam se šalju iz ove priče o e, dvojici prijatelja, jednom muslimanu, drugom nemuslimanu. Da, da naučimo šta nam je činiti. Muslimanu nije zabranjeno imati bogatstvo. Muslimanu nije zabranjeno biti lijep, biti bogat, biti sređen, biti dotjeran, biti čist, biti namirisan. Ali musliman mora naučiti. Komu je to dao? Kome treba da zahvali? Kako da zahvali i kako da upravlja tim imetkom, odnosno tim blagodatima što je dao. Ove četiri stvari ako naučiš, kada pogledaš svoju odjeću, svoje mahrame, svoje pantole, svoje haline, svoju obuću, ako ove četiri stvari naučiš, inša Allahu Teala, nadat se da ćemo kod Allaha imati opravdanje i kazati, ja rabi, mi smo ti zahvaljivali. Ima jedna lijepa dova, evo ovo nek bude digresija, nek bude digresija, ovaj, <clears throat> kada je u pitanju zahvaljivanje, to sam čuo od jednog alima našeg, kaže, ja rabi leke alhamdu, kema jembagi li dželali vajhike, wa azimi sultanik. O gospodaru, zahvaljujem ti se, neka ti je hvala onako kako dolikuje tvom licu i onako kako dolikuje tvojoj vlasti, tvom sultanatu. Znači, drugim riječima, neka ti je neizmjerna hvala. I ovu meleki kad čuju iz mojih tvojih usta, oni odu Allahu Đelešanu i kažu, ja rab, ovaj tvoj rob priča neku dovu. Zafaljuje ti se na neki čudan način. Kaže, koji način? I on njemu kaže ovu dovu, ja rab bi leke alhamdu kema ili dželali vazini sultanik. Kaže, ja, pa šta? Kaže, ja rab, mi ne znamo upisati sebab za ovu dovu. Ne znamo koliko se vapa, toliko je teška ova dova. Kaže Allah Želešanu, vi samo upišite koja je dova, a ja ću tu. Dakle, da se zahvalimo svome gospodaru na nimetima i na blagodatima koje imamo, jer nezahvalnost, braćo i sestre, ova, je strašna stvar. Ona toliko vodi do okrutnosti srca. Toliko vodi. Vi danas, Allah, kad sjedite, ja bar sam imao priliku, puno puta sjedi sa ljudima koji imaju imetak. Od destorce jednog nećeš naći da, ima normalne rezone. Hajde nije u pitanju rezon, sve su tu pametni ljudi, to su sve ljudi školovani, to su sve ljudi vidre. Oni prave parebolan. Ali od 20 nećeš jednog naći da, da u njemu vidiš onaj feeling, onaj osjećaj za, za, za, za onoga ko nema, onaj osjećaj za onoga ko, ko jadan gleda u njega ovako očima svojim visoko od 21. A, a, to su te stvari koje ovaj, dolaze kao kazna kad se ne zahvaljuje Allahu Đelešanu. Hajmo kratko, samo još u pet minuta, šest, na, na, ovu drugu priču iz sure Kehf. A to je, još smo zapravo na ovoj prvoj priči, ali na drugi lik, na drugu osobu, koja se ne spominje u suri Kehf, ali je vezana za ovo iskušenje u imetku. Govorimo dakle o iskušenju i metku koje se spominje u ovoj drugoj priči. Sinonim za osobu koja je pala na ispitu iskušenju i metku u Koranu je ko? Znači osoba koja je simbol tog propadanja na tom ispitu u Koranu. Ko je to? Ima u suri Kasas se spominje, ovaj, a to je Karun. Karun. Allah ga u Koranu spominje. Inna Karune kane min kalmi Musa. Karun je bio iz Musaovog naroda. Pazite. On je pao na ovom ispitu. Allah ga prokleo i utjeru i njega i njegove dvorce u zemlju. فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ Dakle, uh, al muntasirin. Allah je bukvalno utjerao u zemlju i njega i njegove dvorce. Karun. Jeste li znali ove stvari, braćo i sestre? Nisam slučajno odabrao Karuna kao sinonim osobe koja je pala na ovom ispitu. Primjer. Pazite, Karun je, kaže, bio u Musa'u, ali selam Amidžić. Amidžić od Musa, ali bio. Jesmo li znali da se Karun zvao Munevir ili Menur, kako spominje Katade? A zvali su ga mu nedvir zato što je imao najljepši glas kad uči vrat. Pazite sad ovo. Allah ga prokleo u Balom Kur'anu. Jesmo li znali da je Karun bio među 70 ljudi koji je Musa, ale i selam iz svog naroda izabrao da idu sa njim gore na sina, na onaj Mikaca, Allahom Đelešanu. Zamislite vi, iz cijelog naroda on je bio jedan od te 70 torci. Jesmo li mi znali, drage moje sestre i na braćo, da je među Israilićanima svim, Nermine brate, Karun bio najveći alim iz Tevrata. Najveći učenjak u Tevratu. Ovo se spominje u tefsirima. Subhanallah. Najveći alim u Tevratu bio. Zašto vam ovo spominjem? subhanallah, i ulema poklekne, odnosno učeni, kad je dunjaluk u pitanju. I zato, subhanallah, mi dobro znamo brojne predaje hadise o pokvarenoj ulemi, o prodatoj ulemi, o ulemi koja ovaj radi za Dunjaluk, koju je Dunjaluk zavaru, zaveo, koju je Dunjaluk zavaru. Ali pazite, inna karune kana min mi Musa febago alejhim Uzoholio se bio. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعسبة وللقوة إذ قال لهم قومه لا تفرح Pazite sad šta mu je Allah dao kao iskušenje. To je to iskušenje u imetku. Kaže, Allah mu je dao da ključeve njegovih riznica treba da nosi skupina jakih mladića. Samo ključ U nekim predajama se spominje 40 mladića je trebalo da nosi. U nekim tefsirima stoji da su ključevi bili e, sa kožnim omotom, sa kožnim omotom i da ga je trebalo da, na desetine deva da ga nosi. A kod, u nekim tefsirima stoji da kada bi se jedan njegov ključ, samo ključ od riznica prodao, od Karuna, kaže mogla bi se nahraniti čitava tadašnja kufa. Allahu akbar. Allah ga iskušao a pazite, Alim bio učenjak Musaov, ali Islam Amidžić, tolike je počasti imao kod Allaha Đalešenu. Da ga bude odabran među 70 ljudi koji idu na mjekat. Međutim, Dunjaluk ga zavarao. I znate šta je rekao? Ovo je problem, ovo je problem. Kale innema utituha la ilmin. Hifzija. Kad su mu rekli, debolan, šta to radiš? Nemoj povuci. Kaže, zar, ja, ovo, je, ovo sam ja svojim znanjem steku. Zar vi mislite da je meni ovo neko drugi dao osim ja? Ja sam pametan. Ja umijem, ja znam. Vidite, subhala, oholosti. I metak. Pare. Pokvare čak i one najpobožnije i naj, najbogobojaznije. Jel nam sad čudo Jel nam čudo? Zašto su imam Ebu Hanife? Zašto imam Šafija? Zašto imam Mali, Zašto imam Ahmed, Sufjane Seuri? Zašto je se ibn Džubeir? Zašto su ubijani, mučeni i zatvarani u zatvore? Zato što nisu htjeli ni kadiluka, ni muftiluka, zato što nisu htjeli pare, nisu htjeli blizu vlasti. Zato, subhanallah, braćo i sestre, što dunjalu kreže vjeru. Ako se, ako se čovjek ispravno ne postavi i ako izgubi kompas, Spomenut ćemo samo savjete koje je Karun uputio njegov narod. Prvo što mu je rekao narod, iz kala ka kaumuhu la tefrah, nemoj da se oholiš. Nemoj da se... Vidite, ovaj izraz la tefrah znači nemoj da se veseliš. Nemoj da se veseliš. Međutim, učenjaci kažu ovo znači nemoj da se veseliš i da te to veselje odvede u, u, oholost. Ali vidite kako je lijepo ovdje rečeno. Nije, nije, Allah rekao la te keber. Nemoj da se siliš, nemoj da se oholiš u doslovnom smislu riječi. Nego kad tako bogate ljude savjetuješ, kad savjetuješ ljude koji su, imaju moć, koji imaju poziciju, nije lijepo da mu sad dođeš ono iz neba u rebra, gruh, heba ti si ohol. Nego mu ipak kroz ovaj izraz, vidite kojeg je Allah upotrebio, la tefrah, ima, aludira se malo na jednu dozvoljenu dozu radovanja zbog imetka. To je dozvoljeno muslimanu, ali to, to radovanje te ne smije odvesti u oholust. Ne smijete odvesti u kibur. Prvi savjet, la tefrah. Drugi savjet kojeg je uputio narod Karunu. Iz kala lehu kaumuhu la tefrah. Inna Allahe la yuhibbul farihin. Webtagi fima atake Allahu dar al-ahirah. I traži sa onim što ti je Allah dao ahiret. Gledaj čovječe da to što imaš, gledaj da to investiraš u prave stvari. To je ono što smo kazali da zna čovjek Allahove blagodati gdje će upotrijebiti najbolje. Da zaradiš hiret, da zaradiš vječnost. treći savjet. Vala ten se nasibeke mi dunja. Ali ok, nije problem da ti imaš svoj dio i na dunjaluku. Vidite, subhanallah. Neki učenjaci kažu da se ovo odnosi na, na čefine, ovo svoj dio na dunjaluku. Nemoj zaboraviti svoj dio na dunjaluku. Čekaju te čefini kad tad. A u, većina uleme smatra, ne moraš ti sebe sad činiti bijedom pored imetka. Ali znaj za Allaha. I peti savjet. Va ahsen kema ahsen Allahu četvrti savjet. čini ljudima dobro. Učenjaci kažu da bi jedan bogataš u imetku. Da bi jedan imetak kod Allaha jednog bogataša bio dobar, lijep, blagoslovljen, mubarek i da bi bio primljen. Znate šta treba da radi? ovih pet stvari. A jedna od važnijih stvari je da, šta? čini drugima dobro ko što je njemu Allah dao. Ako ove, ovo ne budemo kod sebe, da se ne oholi, da sa tim traži ahiret, da ostavi dio iza sebe, da pomaže drugima kao što je Allah njemu pomogao i dobro učinio. I peta stvar, wala tebgil fesada fil ard. I nemoj sebi dozvoli da sa tim svojim imetkom činiš fesad po zemlji, ko što danas ljudi čine. Ako se ovi pet stvari, kaže Ulema, ne nađe u imetku jednog čovjeka, taj imetak nije blagoslovljen bolje da ga nema. To će mu samo biti teret na, na leđima. I da znate, draga braćo i sestre, učenjaci kažu da kad čovjeka savjetujete da je ovo najbolje, da je najbolje ovim redom savjetovati ljude. Da mu prvo, na lijep način, biranim riječima kažeš mašala, lijepo je to sve dobro, ali nemoj da te to odvede da, da ne budeš kakav treba. Pa mu onda fino kažeš, misliš li ti na onaj svijet, probaj dati stipendiju. Pa mu onda treći korak kažeš, pa dobro, ostavi, moraš malo i ženi i djeci da kup parfum, Pa onda kaže četvrtu stvar. Ajde, bolan, pomozi još nekoga. Daj nekog obradu sa tim svojim imetkom. I kažeš mu petu stvar. Boj se Allaha, nemoj da potplaćuješ, nemoj da daješ mito, nemoj da podmićuješ sa tim svojim imetkom. Ovo su koraci kojim trebamo, ovo je poruka jedna lijepa, kojim trebamo savjetovati ljude koji imaju imetak, koji su bogati, koji su dakle, naša braća koja zaslužuju dobro, a nekad ne znaju i dužni smo da, ih, da im ukažemo na te stvari. S druge strane, učenjaci kažu, ako se jedna od ovih stvari ne nađe kod čovjeka bogatog koji ima dunjalog, taj imetak nije u potpunosti blagosloven. Sve što je manje ovih stvari, sve je više proklestva u tom imetku. I završit ćemo sa <clears throat> pričom koja se, e, likom koji se tiče druge priče, a to je priča o znanju. To je priča, e, iskušenje u znanju. Živi bili. Tri minute su. Iskušenje u znanju. Rekli smo da nas je Musa, ali i naučio kako treba da se ponaša. Koliko god da si pametan, znaj da ima više od tebe. To je treća priča, dakle, iz ove sure Kehf, koja tretira pitanje znanja, iskušenja u znanju. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ Iznad svakog znanja ima veće znanje, kaže Allah u suri Usuf. I zato je Musa, kada mu je došao Hidr, šta smo rekli da je kazao? Pokazao moral muslimana, etiku, edeb, ahlak muslimana. Se teđiduni, inša Allahu sabira. Sjeo na koljena i rekao, dobro, sjedim i učim pred Musa, poslanik, naučio nas edebu. Da uvijek ima veće znanje. Nikad nemoj da misliš da si najpametniji. E, da, da vas sad upitam. Dakle, ovo mi se moramo tako ponašati. Nikad nemoj sebi dozvoliti da previše pričaš u društvu. Nikad nemoj sebi dozvoliti da ti držiš jedini. S deset ljudi sjediš, samo ti pričaš. Nikad nemoj sebi dozvoliti da od ljudi ne primiš savjet. Svaki čovjek, brate i sestro, koji je bogobojazan, koji se boji Allaha, na kojem se vide tragovi i badeta koji je, mašala, razuman, akil, zaslužuje kod tebe vrijeme tvoje, zaslužuje kod tebe prostor da, da od njega naučiš nešto. Zapamtimo ovo. Svako onaj ko ne misli ovako, da ne može od svakog muslimana, pobožnog, pametnog, dakle koji je normalan, naučiti nešto u zabludi U zabludi Jer je Musa a.s. naučio čovjeka od kojih se najmanje nadu. Allah mu ga poslu. E vidite, ko je simbol? Osoba koja je sinonim koja, osobe koja je propala na, ovom iskuše, ispitu, iskušenju u znanju, u Koranu. Koja je ta osoba? Haman. Znate za Hamana? Haman je bio, spominje se u suri Kasas. Ko je bio? Pomoćnik faraona. Faraonov vezir. Haman. <clears throat> Haman. On je sinonim, simbol osobe koja je propala na ispitu zvani iskušenje u znanju. Kako? Evo ukratko. Došao faraon i kaže Hamanu. Haman je bio jedan od najvećih alima, stručnjaka u polju arhitekture, građevinarstva, dakle graditeljstva i tako. Dakle, to je vrh tadašnje arhitekture. Pametan bio, cijenjen. I kaže, došao mu faraon lanetullah i kaže Ja man nubnili sarhan la'alli etaliju ila ilahi Musa wa inni la minal minel kazibin. O dođi ti vamo, ti si moj vezir, ti si moj mozak, ti si moja pamet, ti si moj najpametniji čovjek. Dođi ti pokaži njima šta je pamet. Dođi ti meni sagradi šta? Dvorac, jednu kulu pod oblake pod koju ću ja doći da, ja ovaj, se do ovog Boga. Da se popnem do ovog Boga i da pokažemo da je Musa lažac. I Haman pristane na to. Haman ide pored Musa sluša faraona, a odvelo ga njegova, njegova oholost koju imao zbog tog svog znanja. Jer znate, ljudi koji se okite tim diplomama, često ih srećemo. U istinu, subhanla, i to, pogotovo u ovom vaktu, kad je, kad je ovo, ta diploma, taj papir, to čak je postalo kao jedino mjerodavno. Ljudi se okite tim papirima, prof, dr, mr, ne znam nija čime više, i u istinu ti na njima vidiš da oni E, nisu više spremni pričat sa nekom rajom koja nije njihovog ranga kako su oni sebi umislili. Jučer su bili jedno, danas su nešto sasvim drugo. Pratite ljude oko sebe pa ćete vidjeti ovaj, e, da, ima puno takvih ljudi. I Haman pravi toranj. I znate šta bude? Kad Allah hoće da neko propadne, kad Allah hoće da nekoga uništi, da ga ostavi u dalavetu, popne se faraon na toranj, moj brate Nermine. I znaš šta uradi? Zategne strijelu i hoće da gađa Allaha. I on odapne strijelu i subhanallah strijela se vrati krvava. <laughs> Ovo spominje imam za mahšari u svome tefsiru. Vrati se krvava i kaže on, on se sam sa sebi čudi. On u ibretu kaže, ha mane, ne uspio sam, ubio sam mu sa ovog Boga. E, uzu billahi ta'ala. I subhanallah, to vam je <clears throat> onaj ajet kada Allah u Kur'anu kaže وَكَذَلِكَ زُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَسُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ Kaže, ta, na taj način je Allah uljepšao faraonu njegovu zabludu. Vi danas vidite mnogo ljudi, subhanallah, jednostavno on je ubijeđen u svoj dalalet. On vjeruje da je to ispravno. To je kad Allah nekom uljepša njegov dalalet. Jer njegovo srce nije za, za Allah mu uljepšu dalalet, uljepšu mu njegova ružna djela, da bi ostao na dalaletu i da bi, tako i završio. Jer Allah njegovo srce najbolje zna. Ono nije za uputi za nečega tako vrijednog i tako lijepog kao što je, kao što je uputa u islam. Zato, draga moja braća i cijenjeni sestre, kako kaže Omer ibn Khattab radijallahu koliko je nogu koji su se zbog dunjaluka, koji su se zbog iluma, koji su se zbog znanja, koji su se zbog para, bile su čvrste na zemlji, ali su se poskliznule. Kaže Omer ibn Khattab, koliko je srca koja su bila mehka, ali koja su postala tvrđa od kamena zbog dunjaluka. Koliko je veza pokidani sa Allahom zbog dunjaluka i kaže koliko je ljudi i vjernika postalo preko noći nevjernicima zbog dunjaluka i zbog ovih stvari o kojima smo evo sada pričali. Molim Allah te bareke da nas obaspe svojim raznim blagodatima, svojim e, nimetima. Ali ga isto tako molimo da nam dadne snage da kako je on zadovoljan, kako voli, kako mu je najdraže da mu se zahvalimo, da mu priznamo te blagodati Eh, da te blagodati iskoristimo kako je on najzadovoljniji, da se nikada jednog trenutka ne uzoholimo i ne uznesemo, da nas uzvišeni Allah učvrsti i uputi na pravom putu, nas i našu djecu, da se oni, naše porodice, da se oni nas ne zastide i da se mi njih ne zastidimo. Amin, ja rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi